lūkšanas liesmas un meditācijas jūra. Atšķirības starp lūkšanu un meditāciju ir šāda. Lūdzoties, mēs jūtam, ka mūsu esamība līdzinās ar vien pieaugošai liesmai. Lūkšanas dabā ir sasniegt Dievu, kāpjot uz augšu, bet meditācijā mēs iemetam sevi neizmērojamā, bezgalīgā miera un sajūsmas jūrā – vai arī aicinām šo neizsmeļamo plašumu ienākt mūsos. Lūkšana un meditācija ir kā vienas monētas divas puses. Tās abas ir ļoti efektīvas. Kad es lūdzos, es runāju, Dievs klausās. Kad meditēju, Dievs runā, es klausos. Lūdzoties, mēs paceļamies pie Dieva. Kad meditējam, Dievs nonāk pie mums. Galu galā, abejādi gūstam to pašu rezultātu. Taču mums jāsaprot, ka lūkšanas laikā mēs jūtamies šķirti no Dieva. Mums šķiet, ka Dievs atrodas vienā vietā, bet mēs kādā citā. Mēs paceļam augšup skatienu un saucam viņu, bet nezinām, kad un kā viņš atbildēs uz mūsu lūkšanām. Meditācija saka, Dievs nav nedz akls, nedz kurls – Viņš zina, kas jāpaveic, lai piepildītu sevi manī, caur mani. Es uzturēšos apgarotā klusumā. Augstāko no lūkšanām ir izteicis pestītājs Kristus. Tava griba, lai notiek. Šajā lūkšanā sākas meditācija. Tur, kur lūkšana noslēdz savu ceļojumu, sākas meditācija. Meditācija ir kā ieniešana jūras dzīlēs, kur viss ir kluss un mierīgs. Virspusē var būt daudz viļņu, bet dzelmi tie neskar. Savos dziļumos jūra ir pats klusums. Sākot meditēt, mēs mēģinām sasniegt iekšējo būtni, savu patieso būtību jeb jūras dzīles. Tad, ja no ārpasaules nāks viļņi, tie mūs neaizsniegs. Bailes, šaubas, uztraukums un visa zemes kņada ir aizskalota prom – jo mūsos valda nesatricināms miers. Domas mūs nespēja traucēt, jo mūsu prāts ir pats miers, pats klusums, pati vienotība. Līdzīgi zivīm jūrā tās lēkā un peld, taču neatstāja mūsos pēdas. Atrodoties savā augstākajā meditācijā, mēs izjūtam, ka esam jūra un jūrā mītošais nespēja mūs traucēt. Mēs jūtam, ka esam debesis un visi garām lidojošie putni mūs nespēja traucēt. Mūsu prāts ir debesis un mūsu sirds ir bezgalīgā jūra. Tā ir meditācija. Es lūdzu Dievu un meditēju uz Dievu. Es lūdzu Dievu, lai redzētu viņa augstienas vaigu. Es meditēju uz Dievu, lai sajustu viņa sajūsmas sirdi.